U ime i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dragi vjernici, u današnjem evanđelju promatramo lik Šimuna Petra zajedno s ostalim apostolima. Njihov ribolov koji je isprava bio neuspješan. Vidimo kako su se cijelu noć trudili, ali nisu ništa olovili. Želimo pogledati malo dublje i otkriti značenje toga događaja. Izusovi učenici se trude ali očito samo svojim ljudskim snagama i ljudskim načinom razmišljanja i zato nema plodova. Ali kada dolazi Isus, situacija se mijenja. Događa se nešto čudesno. Sada učenici hvataju mreže pune riba, tako da se umalo nisu podirale. Vidimo taj kontrast s jedne strane, kada učenici cijelu noć sami love ništa, a kada dolazi Isus, punina, obile, ulov koji nadilazi svaku predođbu i očekivanja, neće nam biti teško odatle izvući pouku o odnosu između čovjekove naravi i Božje milosti. Čovjek po svojoj naravi ne može učiniti ništa što bi bilo zaslužno za vječni život, što bi imalo onu pravu neprolaznu vrijednost kod Boga i zato vidimo u kojoj su zabludi oni koji misle da je dovoljno da netko samo po ljudskim mjerilima bude dobar čovjek, sva takva djela koliko god se u ljudskim očima mogla činiti vrijednima, neće ništa vrijediti ako nisu učinjena u Božjoj milosti. Samo onda ako Bog čovjeka vodi svoju milošću, samo onda ako mu gospodin dade svoj božanski život i ako sada s tom sposobnošću, s tom snagom koju mu je Bog dao čovjek čini dobra djela, onda će ta djela biti uistinu zaslužna i doneće ploda za vječni život. Učenici su se doista jako trudili, kako piše u našem prijevodu, mučili su se cijelu noć da bi ulovili ribe, međutim nikakvoga ploda, ali kada dolazi Isus, samo na njegovu riječ bacaju mreže, dakle rade isto ono što su cijelo vrijeme prije toga radili, isti je postupak, nisu pronašli nikakvu novu metodu, nisu uzeli neku bolju mrežu, nego su sva sredstva i način isti, samo je drugačiji vidik Sada bacaju mreže s vjerom u Isusovu riječ i odmah se događa čudo, postižu bogati ulov. Ponekad čisto izvanski gledano nema neke posebne razlike između nekoga ko nam se ljudski gledano može činiti dobrom osobom, netko tko pomaže drugima, tko je darežljiv, tko ne čini nikome zlo, dok zapravo taj čovjek nema li uopće za vjeru, s jedne strane, dakle takva osoba i s druge netko tko živi po vjeri. Pred Bogom tu ipak postoji jedna bitna razlika, imamo li vjeru i to ne vjeru kao samo neko obično ljudsko mišljenje, nego krepost vjere, teologalna krepost vjere u pravoga Boga, u sve ono što nam je Bog objavio i tu je upravo presudno živimo li, to imamo li tu vjeru i živimo li po toj vjeri, živimo li u Bože milosti ili ne. Mogli bismo to usporediti s razlikom između prave i lažne novčanice. Krivotvorenu novčanicu nije uvijek lako prepoznati. Obično se ne pitamo, ne dolazi nam na pamet takva misla da bi neka novčanica koju primimo mogla biti krivotvorena i samo ako bismo jako dobro pogledali mogli bismo to ustanoviti, a nekad možda ni to ne bi bilo dovoljno, nego bi trebalo uzeti neki posebni uređaj s kojim bismo to mogli provjeriti. Tako je i s čovjekom koji živi u Božoj milosti ili ne. Izvanjski se to ne može uvijek sa sigurnošću utvrditi, ali upravo e, to je ono što pravi razliku, dakle čija su dijela pred Bogom zaslužna, samo ona dijela su zaslužna kada čovjek živi u Božoj milosti, kada posjeduje taj e, nadnaravni potencijal, odnosno tu sposobnost, taj dar Bože milosti koja ga jedina, jedina može privesti prema vječnom životu s Bogom. Evo, to je jedna općenita poruka koju možemo izvući iz ovog evanđelskog događaja, no možemo pogledati i malo, malo dalje, te otkriti i jednu više konkretnu poruku koja se odnosi na naš kršćanski život. I ta poruka odnosi se na pitanje kada će naše molitve, naše žrtve, naša dijela donositi istinski plod, ako živimo u Božoj milosti, a taj plod su upravo e, oni Boži darovi, one konkretne e, milosti koje služe našemu posvećenju i spasenju nas osobno, a tako i naših bližnjih. I to će se ostvariti samo onda ako budemo sve činili Bogu za ljubav, ako budemo sve činili na Božju slavu, ako naša djela budu prožeta jednim uistinu nadnaravnim duhom. I moramo se tu, dragi vjernici, ispitati i priznati da smo često primalo svjesni te potrebe, da pretežito živimo i radimo po čisto zemaljskim, mogli bismo reći, naturalističkim svjetonazorima, kao da sve što radimo ima svoj cilj i svoj smisao samo u ovome svijetu. No, sjetimo se one poruke koju je gospa Pacinska dala djeci, troje mladih eh, malih pastira, vidioca, kada im je poručila činite mnogo malih žrtava i sve što činite, činite Bogu za ljubav, za obraćenje grešnika i kao zadovoljštinu za uvrede koje se nanose srcu Isusovu i Marijinu. To upravo znači da trebamo prikazati sve naše misli, riječi i dijela Bogu za ljubav, s jednim nadnaravnim duhom, sa svješću, da želimo isprositi od Boga za sebe i za bližnje one potrebne milosti, da bi božanski život u nama e, rast stao i začao. O time ćemo onda doista moći živjeti božanskim životom već ovdje na zemlji. Neće to biti samo slovo na papiru, nego ako budemo neprestano živjeli, prožeti tim nadnaravnim duhom, s tim nadnaravnim nakanama, onda ćemo doživjeti Božu milost koja je istinski živa i djelotvorna i zato prikazujemo svaki dan, na početku dana, sve naše misli, reći i djela. Prikazujemo ih Bogu, da želimo činiti, njemu za ljubav, za obraćenje, za posjećenje, spasenje nas osobno, naših bližnjih. I obnavljamo često tijekom dana tu nakranu, da ne želimo bacati naše mreže, sami, nego po Isusovoj riječi, onako kako On to želi, zato što mu vjerujemo, što imamo u njega pouzdanja i za njega živimo. živimo za sebe i za ovaj svijet, nego za Boga koji je naše najveće dobro, najveća sreća i radost. Evo, upravo to treba biti, dragi vjernici, svrha naših dijela, i što ih većom ljubavlju budemo činili, to ćemo primiti kod Boga veće zasluge. Sveti Ljudevit Monfort govori nam da je Blažena djevica Marija svojim najmanjim dijelom stekla veće zasluge nego svi mučenici onim strašnim mukama koje su morali podnijeti. Samo jednim običnim dijelom, recimo, kao što nam Sveti Ljudevit iznosi u primjeru samo jednim uvodom igle kada je šivala već to je bilo na veću Božju slavu nego kada je primjerice sveti Lovro gorio na Reševci i upravo, za, upravo zato što je Blažena Djevica Marija imala neizmjernu veću ljubav i predanje od svih svetaca i što se više budemo trudili i nastojali da živimo u Božoj prisutnosti, da budemo prožeti nadnaravnim duhom, to će onda i naša djeva učinjena u Božoj milosti biti zaslužnija, te će se Bog u nama i po nama moći proslaviti, te ćemo se tako pripraviti krunu slave, a onda tu vječnu nagradu isprositi za dobiti i za druge, tako da bi se Bog u svemu mogao proslaviti. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.